Инако денешта сабота е годишнина од една до сега најгледаната и најслушаната македонска проповед на интернет, последниот греф. И вистина таа, таа тема предизвика мнозина луѓе. Рец? Да. И јас би сакал само да кажам дека за овие година дена што измина, значи од последниот греф, темата стана уште поактуелна. Последните вести што ги имавме од интернет во врска со оваа тема е дека компанијата Монсанто е решена да ги тужи сите а, дали беа држави кои што ќе одбијат увоз. Кај ќе ги тужи, не знам. <laughs> они си земаат за право да кажуваат и да се закануваат како сакаат, што ќе одбијат увоз на генетски модифицирана храна. Но има една радосна вест, а тоа е дека конечно Европската Унија очигледно не е се така подмачкано според плановите на новиот светски поредок, па дури во една нивна творба како што е Европската Унија, која што беше принудена 97 година да прифати увоз на генетски модифицирана храна, под закана беше принудена да, да прифати, од страна на Светската трговска организација и од тогашниот Джордж Буш. Сега, сега се јавува желба да, иако беше принудена да прифати, сепак со назнака на производите да постои етикета, кај што се кажува дека таа и таа е генетски модифицирана храна и тоа тогаш го кажавме пред година дена, а сега се јавува една, еден отпор, една кампања за целосно исфрлање на генетски модифицираната храна од Европа. И <clears throat> секам после проповета се Персам имаше кажено дека во Србија се организирале <clears throat> земјоделците да тоа го исфрлат исто така, да се прекине таа иницијатива што имаше воден од нивниот министер за земјоделство, како платеник на фирмата Монсанто. И на тој начин, како што гледаме, постојат луѓе во светот и во баш во земјите во кои што од кои што не очекуваме голем а, отпор против против овие работи. До кога тоа така ќе трае? се разбира <clears throat> што ќе направи новиот светски поредок за да го скрши овој отпор што се јавува кај луѓето што размислуваат со своја глава. Ке треба да предизвика или Трета светска војна, или некоја нова катаклизма, за да ги принуди повторно не народите, бидејќи народите не можат да бидат присилени на нешто, туку да ги принуди владите на сите држави да донесат закони со кои што ќе се движи работата кон крајот на светот, кон воспоставување на таа единствена светска влада. Но сега нема да зборуваме за тоа. Ова беше само едно подсетување. Сакам да кажем една друга занимливост пред самата проповед. Додека Луката кажуваше искуството со суденикот на електрична столица, ми текне едно прашање што по, сум го кажувал и порано, и сега би сакал да го поставам. Зошто И покрај доброто поведение, и покрај покајанието, и покрај сето тоа нај-нај добро што се случило со овој осуденик, зашто, да, односто, не мора да го слободат, значи, зашто да не, да морало да се изврши смртната казна и понатаму. Затоа што нашето покаяние, било што што ние го се случува во нас, нашето обраќање, нашето покаяние, нашето каштевање, тоа, за разлика од мислењето на мнозина во адвентизмот и може би во целото христијанство, тоа не го менува нашиот законски статус. Значи, оправданието што се случува во нас, која ќе се покаеме, која ќе се крстиме, е, е нешто духовно, тоа не е ништо правно. Законското, правното оправдание го постинал само Исус на крстот за целиот свет. Инако, законот не го признава. Законот, како право, не го признава ниту нашето покаяние, ниту нашето каштевање. Тој бара само едно, нашата смрт. Само тоа сме го заслужиле законски. Не може да се пазариме со законот. Законот ја бара нашата смрт. Ама јас се покајав, ама јас се крстив, ама јас признав, ама јас треба да умреш. Смрт. Кога Исус ја платил таа казна, нашата смрт, е тогаш е можно сето она што следи, и покаяние, и крштевање, и нов живот, а тоа веќе не е ништо правно. Тоа е нешто сосем духовно. Тоа е, е жива, суштинска промена, како што пеевме во песната. Благословот следи кога верата е жива, пеевме во песната. Кога верата е мртва, нема никаков благослов. При нов квалитет, да, И затоа тоа е уште една мотивација, таквите примери се, голема мотивација да се проучува а, крстот, така да речам, значи не да се проучува некој предмет <laughs> од дрво, туку оно што крстот значи во својата абстрактна смисла. И како што реков, тема или извор која што никогаш нема да биде исцрпена, која што никогаш нема да да престане. Ни целата вечност и оние што веќе ќе бидат спасени и откупени, што ќе живеат во нови бесмртни тела, крстот ќе биде тема за проучување. Замисле тогаш нема да се проучуваат кој е пророштва кога сите тие ќе бидат исполнети со второто Христово доаѓање, со завршните настани. Пророштвата ќе бидат исполнети, јазиците ќе престанат што друго. Сето тоа што постои денес и актуелно, ќе го нема, а сепак ќе остане љубовта, вели апостол Павле, ќе остане она што директно извира од Голготскиот крст. Ќе остане крстот, бидејќи ќе останат Христовите рани с цела вечност. Значи ќе остане. Што е тоа што ќе остане од сите теми? Ќе остане крстот. Ќе останат Христовите рани, Христовите лудни, дори и на тоа ново тело ни сета вечност. Но проучувајќи, односто продолжувајќи на темата какво било Христовото тело пред крстот, пред смртта, ние последен пат читавме мејатата сабота во посланието до евреите втората глава. И би сакал уште еднаш да го прочитам тој текст како воведен. Ке ве почитаме на зборовите од библиската поука, мијатата библиска поука, дека за да стане наш првосвещеник, заменик и откупител, за да се квалификува како таков, Исус требал да ја земе нашата падната или нашата грешна природа. Така стоеше во поуката. Сега да отвориме повторно во посланието до евреите втората глава и да ги прочитаме зборовите од 14 до последниот стих. Послание до евреите. Дали отворите таму? И бидејќи децата се учесници во телото и крвта, а што беа телото и крвта? Апостол Павле ќе ве подсетам во првото послание до Коринтијаните 15 глава вели телото и крвта нема да го наследат царството Божие. Како тоа нема да го наследат царството Божие, кога Исус воскреснал и бил месо и коски, вели им вели на учениците еве јас сум месо и коски, духот нема месо и коски тогаш на што мисли Павле кога вели телото и крвта нема да го наследа Царството Божие, пишувајќи, значи, се мисли на грешното тело, грешната природа, и ние го читавме стихот во Римјаните 8 глава мијата сабота, за да докажеме каде во Библијата стои изразот грешно тело, или гревовно тело. И сега, одново овдека во Евреите 2.14, а бидеќи децата се учесници во што? Во телото и крвта Значи, во што, во што сме сите ние учесници? Во што имаме удел? Во грешната природа. Така и тој зеде какво учество во тоа? Значи, овој збор е многу битен за нагласување. Еднакво учество во што? Во грешната природа. Во тоа тело и крв што нема да го наследат Царството Божие во тоа тело и крв што ќе пропадне, што треба да умре, што треба да изгние, да се распадне. А зошто до тоа? Та преку смртта, значи, за да, за да воопшто некој може да умре, тој какво треба, тело треба да има? Смртно тело. Значи, За да може Исус да умре, какво тело треба да има? На она тело што умира. Она тело што само по себе е подложно на смртта и тоа го е живо. Значи старее. Самото старење е еден вид постепено умирање. И дали знаете кога тоа започнува? Уште од самото раѓање. Значи, луѓето обично велат до 20 години се расте, се развива, после тоа се старее. Не, науката вели дека уште со самото раѓање почнува да умираат клетки од организмот, односно почнува процесот на смртта. Смртта не е во природата. Значи, смртно тело, да повториме, не значи мртво тело. Има луѓе што никогаш не умреле, а имале смртно тело. Пример, Илија, Енов <laughs> и така натат така и грешно тело, не си дека тој што го има е грешник, значи, ако некој што никогаш не умрел, или ако имате смртно тело, не мора да значи дека ќе умрете, а имате смртно тело, така и ако имате грешно тело, не мора да значи дека сте грешници. Значи, уште еднаш го кажувам тоа за да, за да не се мисли дека со тоа што Исус зел еднаквучество или ја зел на себе нашата грешна природа, дека он на некој начин е грешно Или на некој начин се се фрла дамка врз, врз неговата светост. Не. Затоа што светоста не зависи од тоа какво тело имаш. Светоста зависи од Светиот Дух. Е сега, Светиот Дух Исус го имал од раѓање. Нешто што не се случува природно кај, кај луѓето, а ние можеме да го стекнеме Кога? Со новото раѓање, со посинувањето, вели апостол Павле, а и тоа не е природно. И едното и другото се надприродни действија. И едното и, други, и едното и другото се тајна, што може да ја разберат само оние кои што тоа го доживеале. Со искуство се разбере, не, со паметот тоа не може да се разбере. За, за оние кои што не биле искусни во новото раѓање, за нив е сето тоа шпанско село, како што велеше брат Слава еднаш, некој проповедник, секој нови пример, секој сетите и вие, некој проповедник прашувал од катедра дали верувате во ново раѓање, така ли беше? И Славе кажуваше како станал некој или некоја верничка, не секам на полот точно, и рекла мајок, мисля ка беше жена или мајка на некој <laughs> верник. Мајок! Зошто го рекла тоа? <clears throat> Затоа што животот на низиниот сопруг дома или дали беше сопруг, неверојатно сопруг, или некој друг член од семејството, беше нешто сосем спротивно од ова за што зборува Библијата. Значи, многу луѓе тоа го зборуваат зашто така пише во Библијата и за нив е тоа теорија. Но ако не сте го доживеале вие лично, ако е тоа шпанско село, значи, <laughs> тогаш не може да се разбере. Не може да се разбере. Затоа Исус и вели, Господ вели уште во Стариот Завет, во книгата на првакот Данијел, а безумните ништо нема да разберат. Само разумните ќе разберат. Са, кои се разумните? Не тие што имаат многу дипломи или титули или не знам што, току они што ја примеле онаа мудрост од озгора, која што Бог ја сокрил баш од, од тие што се доктори и магистри и теолози и филозофи, зашто од нив ја сокрил, бејќи тие не сакаа да ја прифатат. Нивната гордост, не нивната глупост или неписменост, току нивната гордост е пречка да ја прифатат онаа мудрост за која што Исус им благодар, му благодарал на својот татко, што така, таа, таа мудрост тој им ја дал на малите деца, на оние што од љубов и понизно го прифакеле. Значи Исус има изел еднакво учество во телото и крвта, за да преку смртта го победи оној што ја има власта над смртта, односно гјаволот, па да ги ослободи оние што од страв пред смртта, преку целиот живот беа, што? Подложени на робство. Еве гледате како според Светото писмо не постои демократија. Тоа е лага, измислица на сатаната, на масонеријата конкретно, неговата истурена команда на оваа земја, за да ги излаже луѓето, дека имаат слобода. А, за, или, како што вели почетокот на еден многу бов документарец, што Борче го постираше на Facebook деновиве, да а всушност е дел од <laughs> филмот Матрикс, Значи, Сатаната прави на луѓето да им стави една таква прелест, таква измама, да мислат дека се слободни, да мислат, за да, за да не ги отворат очите, за, да, за да видат вистината. А која е вистината? Вистината дека се робови. Значи, сите грешни, секој што греши е роб на гревот, вели Исус, и за да не убеди дека е тоа така, вели, вистина, вистина ви велам, секој што прави грев е роб на гревот, му робува на гревот. Значи, вие не сте слободни, вие сте робови ако грешите. А која е втората последица на тоа? Имате страф од што? Од смртта. Луѓето имат страф од смртта? О, и тоа каков. <laughs> И тоа каков. И сега, 16 тиот стих. Јас би сакал некој од вас да ми го прочита овој стих. Ева, да пример, што вели преводот Константинов. 16 тиот стих. Лош превод. <laughs> И ревидирајот е малку лош тука. Трајче, мислам, дека има стариот православен превод. Ај 16 тиот стих трајче? Да гледа дека стариот православен превод е точниот. Во новиот, во ревидираниот, зашто е јасно дека тој не дојде да им помогне на ангелите. Не од ангели прими природа, или англискиот превод вели, не го зел семето на Авраам. И тоа е буквален превод од изворниот текст. Значи, не од ангели, туку од семето Авраамово. Какво било семето Авраамово? Какви биле гените на Авраам? А на што мисли Библијата кога да вели семе? Дали знаете кој е грчкиот збор што се употреба во Библијата напишен? За семе. Тој, тој збор Тој збор значи семе, како што нашиот збор семе, се мисли на земјоделски семења, се мисли на секакви семења. Самиот грчки збор што е употребен во Библијата. Самиот грчки збор, што значи семе, на грчки се вика сперма, што значи и така е пишено во Библијата тој збор. А тоа значи семе. Се мисли на бил какви семења, земјоделски семења, сите тие се викаат така. Например, параболата за сејачот. Излеза сејачот да сее. Значи, тука се потребува глаголот да спермува, да сее, фрла семиња по, по нивата. И така е пишено во изворниот текст. Какво било семето на Авраам? Со какво семе, например, Авраам ја оплодил Сара, да речеме? Библијата, зашто го нагласува тоа? Сака да каже каква била Христовата човечка природа. И, и зашто Библијата зборува каков бил еден јуда таму од неговиот родослов? Каков греф направил со Тамара? Или какви биле ов... еден куп луѓе, каков бил Давид? Сака да каже, ако неговите предци по тело, телесни предци, биле вакви, тогаш каква човечка природа можел да наследи Божиот син? Истата. А зашто требал да ја наследи истата? Во 14 стих ни се даде одговорот затоа што таа истата природа, само таква природа може да умре, значи за да умре, а кога ќе ги соединиме сите наредни стихови и 16-тиот, еве, дури и они прво што вели за да им помогне, значи, за да може да не спаси од она дереже во кое што паднавме, така да се изразам, тој морал да се симне во, до тоа дереже на наше ниво. Ако сте паднати длабоко во некоја дупка или во бунар, тој што треба да ве спаси, до каде треба да се симне? До таму каде што сте. Значи, ако човештвото паднало толку длабоко, ако човечката природа се ослабила толку многу после 4000 години од првобитниот грев, тогаш и Христовата природа требала да, да биде таква, каква што одговарала на 4000 години после првородниот грев од тоа дередже. И сега 17. стих ни дава уште една причина зошто требал да ја земе таа природа. Затоа тој мораше во се да личи на кого? На своите браќа. Кого Библијата нарекува Христови браќа овде? Кои се Христовите браќа? Што, што не кажува самиот Исус? Ако, ако го прашаме, Господи, кои се твоите браќа? Кој одговор не го дал тој самиот во Евангелијата? Се сикавате? Значи, кога дошла некој, еве, тука се твоите браќа и тука е мајка ти, Исус им одговорил, кои се моите мајка и моите браќа, оние кои што ја творат волјата на мојот Отец, кој е на небесата. Значи, кои се Христовите браќа? Христовите браќа се оние кои што можеме да ги наречеме верници, кои што веруваат во Христовиот Отец, кои што го обожуваат тој Бог, значи, оние кои што ја творат волјата на Христос, значи, негови браке се оние кои што се верни, да речеме, праведници на оваа земја. Е сега, Исус морал во се да личи на браќата, значи, на, на, во, во се да личи на кого? на праведниците од оваа земја. Да земе еден таков праведник, Илија. Зошто бидеќи Библијата вели дека е праведник? Значи, не е тоа човечки суд. Читавме таму во Јаков, во утринските стихови, дека Илија беше човек праведен. И за Ное се вели дека бил праведен. За кој друг се вели? Јов бил праведен. Значи, Библијата кажува дека за некои конкретни личности дека биле праведни на оваа земја, значи не е тоа наш суд, туку е тоа Господов суд за нив. Данијел бил праведен. Што значи сега Христос борал во се да личи на нив? <laughs> Значи, во се требал да личи. Што значи да личиш? <clears throat> Значи, Да, е сега, да се, да се, да се сетиме на стихот во Римјаните, што го читавме мејатата сабот. Римјаните 8.3. Значи, тоа што законот не можеше да го постигне, бидеќи беше, што? Ослабен од телото. Значи, човекот не може да го држи по природа Божиот закон. Зошто? Бидеќи неговото тело е слабо и во него има некаква матрица да мора да греши. Он е роб, со други зборови он е роб и не може, не може он сам од себе да се спротивстави на, на гревот. Тоа би било како еден роб сам од себе да сака да, да отфрли власта, да речеме, на тие што се над него. Не може. На царот, на аги бегови паши, еве. Ако тој не работи. <laughs> Зашто е, значи, законот не можел да постигне никаква праведност кај луѓето, бидејќи што беше ослабен заради тело. Тие луѓе имаат грешно тело, тие луѓе имаат грешна природа, и тие не може да станат праведни со самото тоа што ќе им дадете закон, или ќе им кажете што треба, што не треба, или со тоа што ќе добијат информација што е исправно, што не е исправно. Самата таа информација не, не може да ги направи праведни. Може само да им ги отвори очите и затоа служи законот, тоа значи целата Библија, под законот подразбирам целата Библија, сите Божји откровенија, за да не ги отворат очите. Да ги отвориме очите, да сватиме дека сме робови, да сватиме дека сме грешници, да не се залажуваме себе си, да сватиме дека сме голи, сиромашни, Лаодикејцот мисли дека е богат. Лаодикејцот е повторно во некоја матрица, во некој матрикс. Тој мисли дека е богат. <laughs> мисли дека е не знам што, се знае која атака. А всушност си слеп, сиромашен, гол. Многу интересно. Интересна диагноза. Мисли дека си нешто, а си спротивното во реалноста. Законот служи да не ги отвори очите, дека тоа не е така. Но само по себе таа информација не направи слободни. Само по себе таа информација не наслободува. Е сега, бидеќи законот не можеше да не ослободи, не можеше да не направи праведни, бидеќи бевме ослабени ние самите заради телото, тоа што направил Бог, Бог го испрати својот син, како? Во тело, слично на грешното тело. Значи, само за да можеме да станеме праведни, Божиот син требал да дојде во грешното тело. Ако не веруваме во тоа, а на адвентистички теолози, денес да зборуваме за пошироко, имаат проблем со верувањето во ова, па мнозина од нив им, некако им се реши проблемот откако тоа го прочитаа во предходната библиска полука. Ја бех сведок на интернет како мнозина се колебаа по тоа прашање, а после полуката, после таа лекција од 15 ноември, каде што пишува Исус ја зел нашата грешна природа, е тогаш се изјаснија дека се сложуваат со тоа. Замислете, пензионирани проповедници теолози, четири факултета или не знам што. Меѓутоа, требаше пауката да ви каже, требаше, значи, кога Генерална конференција ќе даде амин на некое учење и ќе биде објавено, е, тогаш е тоа вистина, а што пред тоа не било вистина? Вистината зависи од тоа кој ќе ја признае и дали некојаш ќе биде призната, како што беше, фала на Бога, тоа за мене беше голема радост, минатото тромесечие. Но, зашто Исус требал да дојде во тоа обличие, да личи, значи, во себе? Какво тело имат неговите браке? Тоа истото. За да само на тој начин не ослободи и од смртта, и од гревот. Само на тој начин. Друг начин не постои. И затоа, затоа вели апостол Јован дека оне што не верува, оне што одбива дека Синот Божи дошол во плот, значи во тоа тело, е антихрист. Тоа е духот на антихрист. И сега ќе објасниме зашто е тоа така бидеќи кога почнавме на Божик, почнавме со таа тема, со духот на Антихрист. Значи, <clears throat> зошто Антихристот Триесет степени долу. Ahem. <clears throat> Е, сега, би сакал да прочитам некои цитати од Елена Вајт. Значи, го споменав Антихристот. Дали сега станува јасно зашто е напишано они што не признава дека Синот Божи Иисус дошол во тело, во плот, е духот на Антихристот. Бидеќи ако тоа го порекнеме, тогаш не е можно, не е можно спасението да се остава. Ама луѓето пак сакаат да се спасат. И тоа што се случува? Луѓето тогаш бараат, значи, ако Исус, еве, за да стане појасно, морам да го довршам текстот од евреите, што читавме, значи да се вратиме на втора глава. Во се требаше да личи на бракета, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Кој беше 17 стих, причината? втората причина зошто морал да личи на браката, зошто морал да дојде во таа природа, да земе еднакво учество во тоа тело, за да ги очисти гревовите на народот, на тој начин што ќе биде милостив и верен првосвещеник пред Бога. Или оно што го кажуваше предходната полука за галатјаните, за да биде квалификуван да стане наш првосвещеник, заменик и откупител, требал да ја земе нашата грешна природа. Е сега, Ако е тоа така, тогаш ако не е зел нашата природа, што е за последица? Ако не го зел тоа, ако порекнуваме како Антехристо дека Синот Божи не дошол во тоа тело, заклучокот дека таквиот спасител не може да не очисти од нашите гревови. И сега, ако тој не може да биде наш првосвещеник, ако тој не може да биде наш посредник, бидеќи тој има некоја друга суперменска природа од нашата, ние што да правиме, сме си со нашите а, грешни тела. Таквиот не може да не очисти од гревот, и тогаш, која е природната тенденција, а луѓето пак сака да се спасат, нели? Тогаш, или сам ке бараш да се спасиш, чаре, значи бегаш во лажна евангелие, или ке бараш такви посредници пред Бога, кои што ја имаат твојата природа, бидеќи спасителот ја нема, според науката на Антихристот, и затоа се јавува што? Се јавува обожување на некои лица кои што биле праведни и свети на земјата, затоа што ја примиле Христовата праведност, станале слични или се, се има еден израз што се потребува во <laughs> теолошка литература, се, се уподобиле на Исуса Христа, и затоа постојат во календарите некои се наречени свети тој и тој, а некои преподобен тој и тој. Е сега, зашто преподобен, бидеќи нивниот карактер бил таков. Мегутоа сега, јас треба од таквиот да барам спасение, значи, мене не ми стои на располагање истата благода што на таквиот му била на располагање во неговиот живот? Значи, зашто мене не ми е доволен Христос и неговата праведност, а барам човечки посредници? Прво, затоа што не верувам дека Христос ја, има на мојата природа, ја имал на земјата мојата природа. Според тоа Христос не може да биде мој, мене да ми помогне, не може а, да ги очисти моите гревови, и затоа јас барам, и затоа народот или бара свој начин, и се прави многу паметен, дека он со свој начин, со човечката наука и не знам што, таквите ке станат комунисти. Или пак, они што сака да си останат христијани, ќе се надеваат на застапништвото на светци, на Дева Марија, на... Значи, лица кои што во Библијата, или како живееле после апостолско време, историјата потврдува, тие навистина биле верни луѓе, меѓутоа, зошто јас да се надевам на некој што на располагање е имал истата благодат што и мене сега ми стои на располагање? Добре кон таквите луѓе да чувствувам почит или да ги сметам за своји браке и сестри. Ми кажа, мисля, на шо би личало сега да се, надева, да се молите Елена Вајд, например, да ве застапува пред Божиот престол. <clears throat> или... <laughs> Мегута, Што е поентата? Значи, една работа е да сакате и да почитувате некого заради нивната верност кон Бога кога биле живи на земјата. Но на кого јас треба да се надевам за моето спасение? Кој е мојот посредник пред Бога? Кој е тој што мене може да ми помогне? Само еден. Затоа Новиот Завет нагласува дека постои само еден пат, само едно Евангелие. Ако И, и затоа користи толку категорички изрази дека ако не верувате вака, анатема, или ако порекнувате дека Исус дошол во такво тело, антихрист. Зошто? Зошто такви, навистина, понекојаш ќе изгледа и фанатички, изгледа многу екстремно. Зошто такви зборови? Апостолите сакаат да не предупредат уште од старт, да се чуваме од лажна наука, не мора да биде доктрина срочена, но иеко Ендрос произведува и такви, туку од некој наше мислење, од некој наша помисла, според која, е, ние не можеме да се справиме со гревот, ние ќе се грешиме и понатаму. Седа дека сме во вакво тело, ние мора, тоа е неминовно, мора да грешиме. Се до крајот. Ако е така, тогаш Господ никош не би требало да дојде. Никош не би требало да ја напушти светињата, светилиштето каде што посредува за нас, бидеќи тоаш кога тој ќе го напушти за да дојде, и тој период помеѓу неговото излегување, значи крајот на посредништвото, или крајот на времето на милоста, и неговото доаѓање на земјата, тој период нема посредници се како, како тоа, ако грешиме до второто Христово доаѓање, како ќе бидеме спасени? Значи, ќе грешиме и во оне период во кој што нема посредување. Што значи, нема спасение. Ако грешиме, ако некој греши тогаш кога Исус веќе не е посредник, после времето на милоста, тоа што никош не може да биде спасен. Тој ќе биде запечатен за, за смрт, загубен за вечност. И остана, иако јас тоа го најавив за денес, остана да почитавме некои зборови од Елена Вајд во врска со човечката природа, каква била пред и после падот во греф, но јас тоа ќе го оставам за следната сабота, <laughs> ако даде Господ живот и здравје. Така да следната сабота на вечер ќе биде, на 28. Каква била човечката природа пред падот во греф? и каква е после падот во греф, споредено според некои цитати од перото на Елена Вајт, за да разбереме дека и Адам пред падот во греф не бил некој супермен или некој дух, може би, па да ние помислиме дека сега постои некоја драстична голема разлика. Телото на Адам по анатомија било исто и преди и после падот во греф. Меѓутоа, што е разликата? Разликата не е во анатомијата. И зашто е битна да ја знаеме таа разлика, и зашто Библијата го потребува изразот грешно тело. Значи со тоа ќе завршиме следната сабота навечер, ако даде Господ живот и здравје. Нека му е фала и слава вечно. Амин.